selam, da li uvaženi hafiz odučava Kur'anom? Meni je ključ sreće neko zapečatio, pa molim mišljenje i pomoć. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učine oni koji se obraćaju istinski Allah subhanahu wa ta'ala, a robu nije za, znači kad vidimo da možemo biti od koristi drugome, Allah nam subhanahu wa ta'ala naređuje učenje Kur'ana, znači bude uzrokom ako iskreno učeno, da kod roba znači njegovo srce probudi i vrati ka čistom dinu u razmišljanju, zato ne, je, nema zabrano ako neko osjeća nemoć i slabost da se samo obraća Allahu subhanahu wa ta'ala, da moli Allah subhanahu wa ta'ala da traži roba koji se Allaha boji, znači da prisustvom učenjem i badetom oživi i olakša i rastjera šeitanski svijet koji nekada napada čovjeka kako bi mu omrzao pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato prisustvo odabranih robova koji iskreno uče Kur'an Allaha radi, znači šeitan bude poražen i na takav način čovjek mora da osjeti plodove znači onaj koji sluša učenje tako Kur'ana Nama ne smeta, znači nismo od koji nije smo od koji rukom se bave kako mnogi neispravno, a to je da imaju određeno vrijeme i da naviknjavaju svijet znači na sebe, ali naša je obaveza kad vidimo da može biti od koriste sunneta svaki učen čovjek je onom kala dao znanje znači da učenjem Kur'ana svako čini rukju a kad dobijemo, budemo mogućnosti da sretnemo odabrane robove a imamo neke tragove od mjeseca, od nečega, onda je obavezan onoga koji zna, znači bez straženja da bude na usluzi takvim